عزمي وسيفي في درب الفدا تنقى وهمتي جوزت من عزمة الأفقا خيلا ولا يزال هذا الدين يقدم أبناءه واحدا تلو الآخر ولا تزال الأمة الإسلامية تثبت أنها الأمة الولود التي لا تتخلى عن ميدان الجهاد في سبيل الله ولا تزال الأمة الإسلامية رغم ما يحيق بها من المكر والكيد ورغم ما ران عليها من الذل والاستضعاف فإنها لا تزال تحاول أن تكسر القيود وتفك الأغلال لكي تنطلق للجهاد في سبيل الله وبذل النفوس والمهج من أجل إعلاء كلمة الله عز وجل والفوز برضوان الله سبحانه وتعالى عزمي وسيفي في درب الفداء تنقى وهمتي جوزت من عزمة U najopasnija djela munafika spada to تو su se prijateljevali sa ما i مسلمانا ovu njihovu podlost Allah te bareke ve ta'ala u Kur'anu razotkriva na više mjesta u prevodu značenja za ne vidiš kako licemeri govore svojim prijateljima sljedbenicima knjige koji ne vjeruju ako budete protirani mi ćemo sigurno s vama poći i kad se bude ticalo vas nikada se nećemo poko nikome nećemo pokoriti a ako budete napadnuti sigurno ćemo vam pomoć priteći Zbog čega vam govorim? Zato što između ova dva tabora nema pomirenja. Ni na ovom, a ni na onom, na onom svijetu. Zato šef Islam Ibn Taymih kaže u Allahovu zakon između ostalog i to da kad hoće da pokaže svoju vjeru da i one da ne i one koji će joj se šta suprostavljati kako bi obistinio istinu svojih riječi istinom suzbio neistinu i lažu mušio. رسولنا محمدين وعلى آله وصحبه أجمعين Hvala Allahu te bareke ve taala na njegovim blagodatima kojima nas obskrbi nama poznatim i nepoznatim. Donosimo salavat na posljednjeg Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem, njegovu porodicu, ashabe i sve one koji su ga slijedili i koji će ga slijediti od dana njega. Draga moja braću u islamu i sestre, Assalamu alaikum wa rahmetullahi ta'ala wa barakatuh. Hvala Allahu na blagodi. Hvala Allahu uzvišenom koji je dao iskušenja kako bi se među njegovim robovima i ljudima općenito pokazalo ko u stvari govori istinu i ko je rekao istinu i ko je onaj i ko su oni koji lažu. Budući da Kur'anom i Hadisom jasno je i jasno su precizirana pravila međusobnog odnosa vjernika i munafika, licemira, nemuslimana i da je to već odavno naruš su muslimani, jedni muslimani prihvatili, a drugi odbili da pognute glave ponizno pruže ruku kjafirima i postanu tako njihovi sateliti pognuti glava i pomirje se da uvijek njihova bude starija i preća to je postalo kamenom spoticanja na putu uzdizanja Allahove tebara kvetala riječi. Od strane oni koji su u njihovim kako zakonima, tako i njihovim pravilima igre koji su im uspostavili nevjernici počeli da igraju. Zato se neprijateljima Islama, braćo moja, koristeći se uslugama munafika ovog umeta, tako i žuri da iskoriste ovu svoju dobro oprobanu metodu i šansu pod, pa, pod raznim parolama, poput poziv na zbližavanje vjera ili vjera Bogu, a država svima, i slično, da unesu zabudu u muslimanske redove, kojima Allah Allah te barek ve ta'ala preko poslanika na takvim, takvima kažu kul ja i kafirun ovi nevjernici vama vaša vjera meni moja zato se istina i neistina ma koliko prva izgledala ugrožena to jest istina od moći pomiriti nikada tako nam Allaha istina ostaje istina i laži nikada neće moći demantovati nikada A najbolji dokaz neuništivosti istine Islama je da oni i dan danas i najmaj imaju na milione, na stotine miliona svojih sljedenika koji su za njih spremni dati glavu. Čak i nakon što je neprijatelj uspio svrnuti hilafet, ukinuti islamski vjerozakon šarijet i podvojiti muslimane. Mnašim slinama, sinama, okupljenim pod zastavom kufra sa ciljem da i zajedno sa njihovom vjerom zatru muslimani će se inšala u teala kao u ostalom već toliko puta do sada znati suprostaviti što prije, što se prije vrate vjeri Allaha te barke ve tajdine to će manje biti prolivene krvi i suza i hapšenja i ubijanja a u tome slučaju ni Allahova pomoć i naklonost sigurno neće izostati. Inna Allahi hibbu lazine yuqatilune fi sebilih safen ke ennehum buđanu marsus. Allah voli one koji se na njegovom putu bore kao u redovima kao da su bedem čvrsti. Kao da su bedem čvrsti. Odricanje od onih koji ne vole Allaha njegova poslanika i njegovu vjeru. Ovo je, braćo moja, pitanje kod prvih muslimana tako bilo jasno. Tako bilo jasno kao sunce u pola dana. Kao sunce u pola dana. I oko njega nije bilo nikakvih nejasnoća. Zašto? Pa zato što su oni prilazili ajetima iskreno. Zato što su hadisima prilazili iskreno. Kod njih nije bilo zapitkivanja, može li ovako, kako da na bedru ubijem brata ili oca, ne braćo kod njih ovo nije bilo. Zbog njihove čistoće akideta i vjerovanja, zdravog prosuđivanja i borbe na Allahov putu, imali su nagradu, a ta nagrada se zvala da je kod njih bilo tako jednostavno da se odriču od svega onoga što je, od koga se odriče Allah i njegov posljednji selem. Bez zapitkivanja. Oni su to smatrali toliko normalnim. Za razliku od mnogih, od mnogih danas. Čestite generacije. U stvari da su se muslimani svoje vremeno posvijetili ispravnom razumijevanju šehadeta i takvog, kao kakvog, sa ispravnim razumijevanjem, ga prenosili drugima, umjesto što su oko njega razvili šta? oko tog šehadeta učmalo i suhoparno teoretisanje, koje nema apsolutno nikakve veze sa stvarnošću i ti istinskim poimanjem učenja Islama. Takvima bi bilo bolje i korisnije za obični svijet, a time i bliže onome što je Allah želio da njime postignu. Da su se muslimani odlučno stisnuti zuba, predržavali riječi poslanika, salallahu alaihi veselem, koji braćo, riječi, ostavljam vas u besprijekono kao dan čistoj vjeri s kojim može skrenuti samo zalutali i propali nesretnik. Nikada nikom sa istoka ni sa zapada ne bi ni na pamet palo da posegne za njihovim svjetljama, ni bi se sami spetljali laverintu spiretnog poveženja za čime, ateizmom i paganskim idejama. Zašto? Pa brali bi svoju vjeru, jer bi im vjera i to odricanje koji će im proizvesti iz zdravog akideta ne bi dozvolilo da im pružaju ruke, da sa njima prijatelju, da sa njima sjede, da u njima vide snagu ili dobrobit ne uzdobila islam, ne bi. Jer se prva, i dok su se u stvari prvi muslimani, a i oni koji budu išli za njima, rukovodili samo Kur'anom i sunnetom i predstavljali tada generaciju kakva se nikada ni kasnije nije pojavila. Upravo radi ovoga. Prve generacije ovog umeta, Muhameda sallallahu alejhi s.a.v. dobro su znale da je Allahova knjiga zbirka i uputa propisa, da je to Allahova časna knjiga, a nije knjiga, uđbenik, oko koga ćemo mi filozofirat, teoretisat, oko koji e, knjiga koja nema nikakve veze sa, sa realnošću života. Nemo je danas, pa nisu takva vremena kao da hoće da kažu da je Kur'an, Allahova knjiga, omeđen vremenom i prostorom. Pa mi danas, ne, oni tako obraću i govori, moramo izmisliti nove zakone, moramo izmisliti nove teorije, pa da izučavamo, kako, pa da kasnije kažemo ljudima, e, e, sad ćemo šerijat, mi smo sve to pripremili svojim zakonima, I sve smo to danima proračunavali, e sad dajte šerijat, nek sad on ide na scenu. E jeste pravi munafici. E jeste pravi banditi, na taj način nećete nikad. Zato što gospodar, on kao stvoritelj I onaj koji nam je vama ersenak ila rahmeti lalemin poslao Muhammed alaih salatu wasalam kao milost koju vi odbijate, koju nećete, on najbolje zna šta je čovjeku i njegovoj duši najpotrebnije. Pa je preko svoga poslanika objavio knjigu kao svjetlo i vodilju i izvor svakog dobra. Sjednje i upozorenje na to šta bi ga sve moglo skrenuti s pravoga puta da zaluta s druge strane. Jedna od i lahki eh, oso, prepoznatljivih osobina Kurana je u tome šta? Što se on čovjeku obraća na više kolosijeka sa svim onim što u sebi nosi, tijelom, dušom, razumom, osjećajima, ljubavi prema dobru i mržni prema zlu. I mržni prema zlu. Pogledajte, braćo moja, šta je se dešavalo muslimanima. Jedna od činjenica da je, da je eh, El Ma'mun, traži od kršćanskog vladara Sicilije da mu pošalje knjige sa filozofskim dijelima. Sa filozofskim dijelima. Pogledajte, tad je mitropolit rekao, pošaljite, pošaljite moji, tako mi je Allah, braćo, taj, taj e, sicilijanski mitropolit je rekao istinu, jer ni jedan narod ove knjige nije prihvatio da ga nisu pokvarile. Odakle su došle? Odakle su braćo došle patnje i progoni mama Ahmeda ibn Hanbala? Allah mu se smilovao, zato što se suprostavio heretičkim tvrdama o postavku Kur'ana. Odakle je dolazilo progonjenje i mučenje časnih učenjaka, sljedenika zdrave i tradicije sunneta. Odakle su za vrijeme Muna i neki drugi novotarijama šivorom otvorena vrata. Odakle, braćo, šta mislite, odakle su preuzeti novokomponirani termini poput sještina, bitak, posljedica, moguće, mudrost, suživot, suživot, odakle, ni odakle drugo, nego iz prevoda paganski filozofski ideja i njihovi miješanja sa islamskim učenjem, što je rezultat islamske filozofije. I ti više ni knjiga ne da se štampaju, nego su one štampaju se u srca današnjih munafika i otpadnika ove vjere koji eto na sebi svojstven način žele da izvedu ovo čovečanstvo sa svojim, sa svojim famoznim mozgova, mozgovima na svjetlo dana. Allaho poslanik sallallahu alaihi sallam, kada je poslao Muaza u Jemen, braćo, savjetovao ovaj i rekao da ih pozove koga, taj narod, da obožavaju samo Allaha te bareke ta'ala. A kad spoznaju, kad nauče to, da izvršavaju obaveza farz, znači, nije im rekao, Šta? Nije im rekao Muaze, hajde ti njih Muaze kroz diskusije i tribine i ne znam kakve edukacije, edukacijone centre ili centre, hajde i nazovemo za ispiranje mozgova jer oni to neće shvatiti ili kroz sumnju pa da oni dođu do spoznaje. Ne braćo, ne braćo moja. Kada Allah te bar kretala bude prozivao, proživljavao ljude na sudnjem danu, neće i pitati o tim znanostima vezanim za čula, osjetila, logiku ili ne znam šta, prirodne zakone ili uzročnostima, nego će pitati jesu li se odazvali poslanicima ili nisu. Kada god se koja komila baci u njega, stražari u njemu će pitati, pa jel iko dolazi da vas opominje? Jest, dolazio nam je onaj koji nas je opominjati, govorit će, mi smo poricali govorili, Allah nije objavio ništa, vi ste u velikoj zabludi. Ha? Jeste, braćo, tako će govoriti. Tako će govoriti. Ovdje treba, treba zapamtiti jednu nepobitnu istinu. Nepobitnu istinu da će se neprijateljstvo koje se pokazalo između Adem ali i Selam i Iblisa vječno ostati između Iblisa i Ademovi potomaka, braćo. Vječno će ostati. Cijela povijest čovječanstva govori svjedoči o ovom neprijateljstvu. I o podjeli ljudi na one koji slijede istinu i pravi put s jedne i na one koji slijede krivi put i prohtjeve šetana na druge strane. Allah te bar htjela kaže, sura Tagabun u prijevodu značenja, on vas stvara, pa ste ili nevjernici ili vjernici, sve što radite Allah dobro vidi. U Allahov zakon spada između ostalog, šta? Kaže, šeo islam ibn Tejmije, rahimahullah, Za, zbog čega ovo govorim? Zato što između ova dva tabora nema pomirenja. Ni na ovom, a ni onom, na onome svijetu. Zato šef Islam Ibn Tejmije kaže u Allahovu zakonu između ostalog i to da kad hoće da pokaže svoju vjeru da i one ne i one koji će joj se šta suprostavljati kako bi obistinio istinu svojih riječi istinom suzbio neistinu i lažu gušio. Pogledajte, braćo, s kakvim, se, e, e, s kakvim su se neprijateljstvom odnosili cijeli narodi prema svojim poslanicima. Cijeli narodi, Nuhu, Hudu, Salihu, Šlajbu, Ibrahimu, Musavu, Isavu, Mohamedu, Salavu, Veselemi. Neprijateljstvo nevjernika prema vjernicima ostaće do sudnjega dana. Ostaće do Ove dvije osobine, kada znamo koje, u stvari dvije strane, dvije strane, ona koja slijedi šeitana, ma kako to ona radila, i ona koja slijedi Allaha tebara kvitala i njegova poslanika, sallallahu alaihi ve sellem. Allah tebara kvitala kaže, Allah neće vjernike s licemjerima ostaviti izmješane, već će loše od dobrih odvojiti. Upoznati se sa neprijateljstvom između ove dvije strane i te kako i te kako važno, jer to razotkriva igru oni koji od islama nosi samo muslimanska imena i pokušavaju da muslimane uvuku u šta? Slušajte me dobro. U sredinu modernog paganstva gdje će izgubiti svoj islamski identitet otupi svoju odanost gospodaru i istomišljenicima i omekšati njihov otpor ovo je očevidna je veoma važna činjenica koju neprijatelji pokušavaju ubaciti i da kažemo, falsificirati, tvrdeći da i nevjernici mogu biti vjerni prijatelji i da i njih treba cijeniti, poštovati, voljeti, uvažavati, tvrdeći da su oni napredni, a mi zaostali i da trebamo ići njihovim stopama i na njih se u svemu ugledati. La haule wala kuvete illa bila. I zatim idu dalje da njihovu kulturu i civilizaciju sa svim onim što u sebi nosi dobrim i lošim, ružim i lijepim, treba u potpunosti prihvatiti. Na ovaj način su ubili u ovom naredu da mrze, da mrze ono što mrzi Allah njegov i da vole s druge pak strane ono što voli Allah njegov poslice u srem. Ja znam iz priča naših nana da nane nisu htjele da piju kahvu ako se pije sa šoljicom i uzima sa tri prsta. Valahi, toliko je taj vera, to odricanje u našim narodima. Ni krove kuća nisu htjeli da budu istu, isti da liše na nevjernike. A pogledajte danas. I pogledajte danas braćo moja, dokle, dokle ova komponenta izgubila svoj smisao. Zašto? Zbog nezdravog akideta. Zato što smo približili sebi one koje je Allah Azzebeđel udalio od svoje milosti. Zašto? Zato što ne upoznajemo Allaha Tebareke Tala, a upoznali smo i zavolili smo njegove prijatelje. To, halalite njegove neprijatelje. Dobro smo ušli im pod kožu zbog svog nifaka, jer kad smo zaboravili na Allaha te bar kvetala, mi smo se počeli prisjećati njegovih neprijatelja i onda nam, onda nam je šetan Allah ga prokleo, Allahove neprijatelje prikazao lijepim. Prikazao lijepim. Iako je za iskušenja, mučenja, zlostavljanja, oni su to sve hrabro podnosili. U Mekiji su tada bile poznate samo dvije vrste ljudi. Jedni su bili iskreni i odvažni vjernici, a drugi ogrezni nevjernici, idolopoklonici. Licemjera u Mekiji u tom periodu nije bilo. Jer je šta? Licemjer je bilo plod lukavstva i podmuklosti. Međutim, međutim u Medini, gdje je ubrzno stasala mlada islamska država i zavladili Allahovi zakljeni, licemjeri su se pojavili. Ovo je bilo i očekivati u sredini u kojoj je bilo kukavica i slabića koji su se bojali islamske vlasti. Pa su u javnom životu pokazivali da su za islam, a u sebi i dalje krili sklonost ka nevjerstvu i nevjernicima. Ali to nisu smjeli javno, javno pokazati. Nisu smjeli javno pokazati. I pogledajte, braćo, opasnost od ovakvih uljeza koji su u sebi tajili javno nevjerstvo, a i muslimanima sa kojima su živjeli predstavljali kao vjernici bila je veća i opasnija i trajnija nego od nevjernika koje svoje nevjerstvo nisu krili. Zašto? Zato što bi rad sa otvorenim nevjernicima trajao po nekoliko sati i nekoliko dana nakon čega je dolazila pobjeda dok su munafici i danju i noću ostajali u kući sa muslimanima neprijatelji u tajne otkosti i čekali, dobro me slušajte pa ćete vidjeti kasnije zašto ovo govorim. Tajno otkrivali su neprijateljima slabosti i čekali pogodan trenutak da ih izdaju. U sve ovo protiv njih se nije moglo oružjem boriti jer su se prividno pokazivali kao muslimani i iz druženja sa njima proizilazila je stramota i poniženje, a iz naklonosti i ljubavi prema njima sržba svemogućeg gospodara i džehennemska vatra. Među pripadnicima islama, među pripadnicima islama ima i ljudi interežija kojima je jedina briga, kojima je jedina briga kako se dograbiti meka i sitne dunaduške vrijednosti, koji ako muslimanjima bude nakon tvrde da su bili uz njih, a ako dožive poraz, onda neprijatelju govori da su bili sa njima, a protiv muslimana, Među njima ima i oni koji taje zle namjerne i rušilačke ciljeve, čija su srca ispunjena mržnjom i zavisti, koji se raduju nesreće muslimana. Raduju se time što se de, onome što se dešava muslimanana i pretvaraju se da sudnji, ali izdaju u najkritičnijim momentima. Međutim, Allah uzviše neka dao je iskušenje kako bi se kroz njega pokazalo ko govori istinu, ako laže. Elif lamim, e hasiben nasu en jutreku en jakulu amenna vehum la juftenun. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين سلكوا وليعلمن وليعلمن الكاذبين kaže uzvišeni alif lamim Misle li ljudi da će biti ostavljeni na miru ako kažu mi vjerujemo i da u iskušenje neće biti dovedeni? A mi smo iskušenje dovodili one prije njih, da bi Allah ukazao sigurno na one koji govore istinu i na one koji lažu. Zatim kaže uzvišeni, Allah neće vjernike s licemjerima izmješane ostaviti, već će loše od dobri odvojiti. I doista, i doista, braćo moja, dobro i zlo su se morali i moralo se odvojiti. Allah te barkve ta'ala svojom mudrošću odredio da to bude kroz iskušenje kojim se čiste duše i razbistrava istina. Uzvišeni Tebar Keotala zatim od svojih robova htio da njihovo robovanje, da njihov ubudijet, da njihovo uluhijet, da ono što su priznali Allaha Tebar Keotala za jedinog gospodara, da ono bude potpuno kako u tajnosti, tako i u javnosti, tako i u javnosti, da, kako u dobru, tako i u zlu. I u jednom i drugom slučaju, robovanje u potpunosti pripada kome? Allahu te bareke o etala. Ako toga nema, srce nije onako kako treba biti. Isto kao što tijelo nije normalno, ako ne osjeti toplotu i hladnoću, glad, žeđ, umor, plonulost, sva ta iskušenja i ne da će su uslov kako treba. Da bi se čovjek razvijao kako treba. U najopasnija dijela munafika spada i to. U najopasnija dijela munafika spada to što su se prijateljevali sa evrenima i kršćanima protiv muslimana. Ovu njihovu podlost Allah Tebare Kevetala u Koranu razotkriva na više mjesta. Na više mjesta Pa kaže uzvišeni u prevodu značenja, zar ne vidiš, zar ne vidiš kako licemeri govore svojim prijateljima, sljedbenicima knjige koji ne vjeruju. Ako budete protjerani, mi ćemo sigurno s vama poći i kad se bude ticalo vas, nikada se nećemo poko nikome nećemo pokoriti. A ako budete napadnuti, sigurno ćemo vam u pomoć priteći. Allah je svjedok da su oni doista lašci. Pogledajte, braćo moja, Allah uzvišeni kaže da su lašci za ovo što govorim. Zar ne vidiš, kaže uzvišen u drugom majetu, u prevodu značenja, one koji prijateljuju s ljudima na koje se Allah rasrdio, oni nisu ni vaši, ni njihovi, ni njihovi a još se svjesno krivo, još se svjesno krivo zaklinju. O licimjerima, braćo moje, je objavljeno jedno cijelo poglavlje koje se po njima i zove El Monafikun. U njemu Allah opisuje kako se oni lažno predstavljaju i drugima se prikazuju drugačije nego što u sebi jesu te da se zalažu za slabljenje, slabljenje muslimanskih redova. Oni govore, ne udjeljujte ništa onima koji su uz Allahova poslanika da bi ga napustili. Pogledajte, braćo moja osobine, Allaha molim da nas sačuva ove osobine, ne pomažite one koji pomažu sunet Rasula sallallahu alaihi ve sellem. Bojkotujte ih, dajte im imena, ne bi li ljudi bježali od njih. Nemojte ništa pomagati, Nemojte im ništa davati. Naprotiv, zbog čega to govore? Da bi napustili one sallallahu alihi veselam. Da bi napustili one koji pomažu sunet rasula sallallahu alihi veselam u najružnije osobine. Osob... Zato i se moramo odreći. I to što su odbijali da se povinu Allahovom zakonu i prihvatali su sud i zakon šeitan Allah netula alihi. U želji zašto? Da ostvare svoje želje i ciljeve. Da, to je osobina munafika. To je osobina munafika. Kaže uzvišeni. Zar ne vidiš oni koji tvrde da vjeru ono što se objavljuje tebi i ono što je objavljeno prije tebe, pa ipak žele da im se pred šeitanom sudi, a naređeno im je da ne vjeruju njega a šeitan želi da ih u veliku zabludu zavede. Allahu ekber, kako je ovo jasno, kad im se kaže, nakon ovoga gospodar im govori, kad im se kaže, prihvat i poslaniku, vidiš koga, munafike, kako se od tebe sasvim okreću, kako se okreću, njima to neštima, njima to ne odgovara, a što, Pa tek biti kada je zbog dijela ruku njihovi pomoć dođu kunući se Allahom mi smo samo htjeli da sloge la haule vela kuvete illa bila kako divne riječi kako divne riječi našeg gospodara za onoga koji hoće da prima pouku licemjer i munafik za sve se hvata za sve zakonike za sve što Allah nije objavio a za ono što Allah objavio neće i onda kaže kada ga zadesi ono što gospodar garantuje nakon iskušenja da će ih pokazati, pa mi smo htjeli samo dobro i sloge. Zar ne? Jest. Jest. Allah te bar kvitala dalje kaže da oni odbijaju vjerovanje da im se po Allahovom zakonu sudi. Zašto? Zato što govori mi vjerujemo Allaha i poslanika i pokoravamo se. Zatim neki od njih glave okreću. Nisu oni vjernici. Kada budu pozvani Allahu i poslaniku njegovu, da im on presuznaju da je pravda na njihovoj strani, onda djeloze poslušno. Da li su im srca bolesna ili sumnjaju ili straju da će Allah i poslanik njegov prema njima nepravedno postupiti. Nijedno nego že nepravdu učini. Pogledajte, Allah te bare tala po ovom pitanju između vjernika i munafika postavio preciznu vagu. Povinjava se Allahovom sudu. Allahovom sudu te bareke tala prihvata ga srcem punim zadovoljstva i kaže slušam i pokoravam se. Dok munafik neće. U osobine munafika spada i to što se služe prljavim poslovima. Unose i unose braćo i sestre obeshrabrenje u redove muslimana uhode i neprijateljuju sa, protiv njih i neprijatelju otkrivaju njihove slabe tačke. Pogledajte, braćo moja, u jedna od osobina munafika je dmana. O njima kaže Allah te bareke vatala. Onima koji se nisu borili, a obraći svojoj govorili da su nas poslušali, ne bi izgubili. Pa vi smrt izbjegnite ako istinu govorite, kaže gospodar. Pogledajte, braćo, onima koji se nisu borili, a o braći govorili svojoj, što nas niste poslušali, zar vam nismo govorili da će biti hapšenja, zar vam nismo govorili da će to u što pozivate, poziva u razdor, u ubijanje, ne možete tako, hajdite našim stopama, hajdemo preko parlamenta, ovi milioni, bolnu kaznu na vijesti licemnerima koji prijateljuju sa nevjernicima, a ne sa vjernicima. Zdar kod njih traže snagu, a sva snaga pripada samo Allahu. La haule, wala la kuvete, illa bilah. Oni koji iščekuju šta će biti sa nama, Ili s vama, kaže gospodar, pa ako vam Allah dadne pobjede, oni kažu, zda nismo bili uz vas, pa ako sreća posluži nevjernike, onda govore njima, zar vas nismo mogli pobjediti, zar vas nismo mogli odbraniti u vjernika, na sudnjem danu Allah će presuditi. Allah neće dati priliku nevjernicima da unište vjernike. Allahu ekvar, braćo moja i sestre, Allah neće dati priliku Ne ubijaju, proganjaju, zatvaraju, munafici ih pomažu. Mi ih prepoznajemo po načinu govora njihova. Mi ih prepoznajemo, Allah je dao iskušenja da se odvojimo od njih. Allah te barke tala nam naređuje da se odvojimo od njihovog govora, od njihovog rada, njihovog nerada za islam. Jer oni misle da je to dobro, a u stvari, u stvari La tufsidu, la tufsidu fil ard, a čini rene na zemlji. <laughs> I pogledajte, braćo moja i sestre, zar nije danas, zar nije danas upravo se desilo ono što Allah te bar kvetala obećava, nakon ovih iskušenja, da munafik ostane munafik nakon očigledna dokaza, a da mu'min i muđahid ostane muđahid nakon očigledna dokaza. Zar ne govori, zar vam nismo govorili? Eto, šta vam je? Zar vam nismo rekli, pazite se, ljudi se okupljaju oko vas, pa i se pričuvajte. Mi želimo samo red, mi želimo dobro. Šta vam je falilo da, niste, da ste krenuli ovim stopama, stopama demokratije, parlamentar, par, par, stop, stopama parlamentaraca, stopama ovi ili oni novotara, da niste trebali ovako da krijete svoju vjeru, da lažete sa svojom vjerom, da je zamodate u laž, nećemo, nećemo nikad, mi se odričemo od svih oni od koji se odrekao Allah i njegov poslanik, salallahu alaihi sellem, tako nam naređuje gospodar, tako nam naređuje Resul, salallahu alaihi sellem, Nemojte misliti da možete zamotati istinu u laž i da onda odmotavate, da onda skidate rajfešlost se kažete e, evo ovo je istina. Ne, nas nije tako učio Resul sallallahu alaihi sallam. Mi govorimo istinu, mi govorimo istinu, ona nam je slatka, zapamtite to dobro. Ona je slatka, Islam je, braćo moja i sestre, slatka vjera, vallahi slađa od meda, ne možeš je ni sa čim porediti. Toliko je slatka da ne može nikakva tegoba da te izbaci iz kolosijeka. Ne može nikakvo iskušenje da te skrene sa ovoga puta. Zašto? Pa zato što na tim tegobama gospodar te bareke votala garantuje pobjedu islamu i muslimanima. Imamo Allah koji će razotlit monafike. Imamo Allah koji će razotlit sve bandite, sve zlikovce sve policajce, sve mupovce, sve supovce, sve one, sve one, sve, gospod, sve one koji žele da naštete islamu i muslimanima i upravo tu se mi razilazimo, mi i munafici, što se mi odrećemo i njih i svega onoga čega se odrego Allah i njegov poslanik sallallahu sallam, a oni to ne rade i mi to radimo javno i radit ćemo jer volimo svoga Allaha, volimo svoju vjeru i ona nam biva sada još slađa, još potpunija i još jača i još čvrša. Molim Allah te bareke ve taala da nas uputi na ono što je za nas najbolje. Molim Allah te bareke ve taala da pomogne islam i muslimane. Molim Allah uzvišenog da oslobodi naše, našu braću iz zatvora. Molim Allah te bareke ve taala da nam podari snage da ih držimo, da nam podari snage u iskušenjima, u oskolnim trenucima i molim Allah subhanahu ve ta'ala da, nam, da nas učvrsti da nikad ne posustanemo pozivati pozivajući u njegovu vjeru. Molim Allaha te barke ve teala da nas učesti da nikad, da nikad ne posustanemo ni za pedalj i da samo njemu služimo i robujemo, da nas učvrsti da radimo za njegovu, za njegovu te barake u teala vjeru. Rekao ovo, a molim Allaha da oprosti imen i vama, toliko od mene, braćo moja, Allah molim da nas sastavi sa poslanicima, sa šehidima i sa iskrenim. I posljednja dova je, alhamdulillahi rabbil alemin, subhanaki Allahume vebi hamdik, ašadu en la ilaha ilan, astakirke u atubu Draga moja braćo i sestre u islamu, i oni koji to nisu, ako ima nemuslimana, njih pozivam da private islam, toliko od vašeg brata Izeta, čujemo se išala u teala, ono što vjerovatno vas možda interesuje neka od informacija, naša braća, naš šeji Nusred, naš Alim, već je držao jednu hudbu u zatvoru, ostala braća su normalno samo ovaj tu davu koju su imala vani preusmjerila u zatvorima i ono što me, što me kao, kao njihovog pomagača, oni koji je sa njima, sa njima i jesam uz njih i volim ih, tako mi je Laha, ovaj, raduje me činjenica da še je Nusret već traži sufare i, i ovaj, knjige namazu islamu. Tako da znate, eto, ono što ja znam jeste da, i u što nismo ni sumnjali, dava poslanika, sallallahu alejhi ve sellem ne može biti zatvorena nikad. I to je nama i te kako dobro jasno. Allah molim da ih učusti, da im pomogne, da im pomogne da šire Allahovu vjeru i da na tome skončaju, a i mi zajedno, a i mi zajedno sa njima. Toliko od mene. Allah vas nagradio svakim dobrim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. منتشقا سيفي أذيق به أعدائي الحرقاء وأرتمي في مهاوي الروع محتسبا أرنو إلى النصر أسقيه الدماء غدقا أرنو إلى النصر أسقيه الدماء غدقا فعزتي علمتني كيف أصنعها وكيف صارت معاني العزم منطلقا ما دمت وصدق همي فأنا أشتكي الأرقى وصدق همي فأنا أشتكي الأرقى فاليوم حق جهادي فليقم بدمي ولتعال ألويتي تملي العدا فرقا لا خير في العيش إن لم تروي أسلحتي حكاية المجد تكسو عزتي ألقا هذه كتائبنا سارت مدوية وفيلق النصر بالتكبير قد نطقا من قال أن المعالي قد أتت بدم وخيل عز تناجيها فقد صدقا وخيل عز تناجيها فقد صدقا